slušaoci, Studio Sebil ima čast i zadovoljstvo da vam predstavi nova audio izdanja. Kazivanje, Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. أحب الله والإسلام والقرآن Kazivanje o Ismailu, alaihi selam. Kur'ansko kazivanje o Ismailu, alaihi selam, sinu Ibrahim, alaihi selam, spomenuto je u surama El Bekare, Ibrahim, Merjem i es saffat Allah uzvišeni opisuje Ismaila, alaihi selam, kao blagog i strpljivog. On kaže, Mi smo Ibrahima obradovali dječakom blage naravi. I kada on odraste, toliko da mu u poslu poče pomagati, on reče, sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš? Oče, reče on, uradi onako kako ti se naređuje. Vidjet ćeš ako Bog da, da ću biti strpljiv. Allah uzvišeni ga opisuje i drugim osobinama uzvišeni Allah kaže Ispomeni u knjizi Ismaila On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik Svojoj porodici je naređivao da obavljaju namaz i daju zekat I njegov gospodar je bio zadovoljan ime Allah uzvišeni je pobio sve neistine o Ibrahimovoj, Ismailovoj, Ishakovoj i Jakubovoj vjeri, koje mu pripisuju i nađije i neznalice. Uzvišeni Allah kaže, ili vi govorite, i Ibrahim, i Ismail, i Ishak, i Jakub, i potomci su bili jevreji ili kršćani. Reci, znate li bolje vi ili Allah? Ismail a.s. je bio poslanik stanovnicima Mekke, i susjednih mjesta, to jest plemeno Đurhum, Amaličanima i Jemencima. Ismail a.s. se bio ženio jednom ženom i otac mu je naredio da je pusti, pa je to i učinio. To je bila Amara bin Sad el Amaliki. Zatim se oženio drugom ženom za koju mu je otac rekao da nastavi sa njom živjeti, pa je tako i postupio. To je bila Sejida bint Mudad el Džurhumi. Ona mu je rodila 12 sinova, a Muhammed ibn Ishak ih nabraja. Nabit, Kajzer, Azbel, Majša, Masma, Maš, Dusa, Arar, Jetur, Nabiš, Teme i Kezma. Od Ismailovih, alaihisselam, sinova, nabita i kajzera, sva arapska plemena vode porijeklo. U Ismailovom, alaihisselam, potomstvu nije bilo poslanika, izuzev zadnjeg i apsolutno najodabranijeg poslanika, Muhammeda ibn Abdullaha, sallallahu alaihi wasallam. Poznavaoci historije kažu da je Ismail, alaihisselam, prvi jahao konje. Današnji čistokrvni arapski konji su bili divlji, pa ih je on pripitomio i jahao. Ismail a.s. je umro u 137. godini života i ukopan je u Mekki.